Tai kodėl iš Dievo gailestingumo turėdami šią tarnystę nenuleidžiame rankų. Atvirkščiai, mes susilaikome nuo slaptų gėdingų darbų, nesileidžiame į gudravimus ir neklastojame Dievo žodžio. Bet atvirų tiesos skelbimu prisistatome kiekvieno žmogaus sąžiniai Dievo akivaizdoje. Jeigu mūsų Evangelija tebėra paslėpta, tai ji paslėpta vien einantiems į pražūtį netikintiesiems, kuriems šio pasaulio devaitės apakino protus, kad jie neišvystų Dievo atvaizdo Kristaus šlovės Evangelijos šviesos. Mes ne save pačius skelbėme, bet Kristų Jėzų kaip viešpatį, o save jūsų tarnais dėl Jėzaus. Pats Dievas, kuris yra taręs, iš tamsos ten nušvinta šviesa, sušvito mūsų širdyse, kad pažintume Dievo šlovę spindinčią Kristaus veidę. Deja, šitą lobį mes nešiojamės moliniuose induose, kad būtų aišku, jog ta galybės gausa plaukia ne iš mūsų, bet iš Dievo. Mes visai slėgiami, bet nesugniuždyti. Mes viruojame, bet nenusimename. Mes persekiojami, bet nepleisti, mes parblokšti, bet nežuvę. Mes visuomet nešiojame savo kūnę Jėzaus merdėjimą, kad ir Jėzaus gyvybė apsireikštų mūsų kūne. Mums, gyviesiems, dėl Jėzaus nuolat grėsia mirtis, kad Jėzaus gyvybė pasirodytų mūsų mirtingame kūne. Šitaip mumise veikia mirtis, o jumise gyvybė mes turime tą pačią tikėjimo dvasę, apie kurią parašyta. Aš įtikėjau, todėl prakalbėjau. Taigi mes tikime ir todėl kalbame, žinodami, kad tasai, kuris prikėlė viešpatį Jėzų, taip pat ir mus prikels su Jėzumi ir pastatys kartu su jumis. O visa tai dėl jūsų, kad malonė apimtų daugelį ir pagausintų dėkojimą Dievo garbiai. Todėl ir nenuleidžiame rankų. Atvirkščiai, jei mūsų išorinis žmogus vis nyksta, tai vidinis diena iš dienos atsinaujina. O lengvas dabartinis mūsų vargas ruošia mums neapsakoma visą pranokstančią amžinąją garbę. Mes nežiūrime to, kas regima, bet kas neregima, nes regimieji dalykai laikini, o neregimieji amžini.